بسم الله الرحمن الرحيم الثامن قسم هشتم المبني والمعرب مبني ومعرب هست وتنقسم الكلمات عند التركب إلى قسمين تقسيم شوان كلمات هنگام التركيب بدو قسم الأول قسم لا يتغير يا قسم لا يتغير آخره ابدا قسمی که آخرش هرگز تغییر نمی کند قسمی از کلمات که در ترکیب آخرش تغییر نمی کند و یسمى مبنیا نامیده می شود این گروه مبنی و ثانی قسم یا و قسم اگر بدلش کنیم از قسمین و قسم یتغیر آخره و یسمى معربا و قسمی که آخرش تغییر می کند و معرب نامیده می شود پس مبنی که آخرش در ترکیب تغییر نکند و معرب آن است که تغییر بکند ایضاح توضیحش میده سبق لك ان الجمل المفيدة تترکب من الكلمات المفردة التي تنحسر في الانواع الثلاثة الفعل والاسم والحرف قبلا گذشت برای شما که جمله مفید ترکیب میشه از کلمات مفردی که منحصر به سنو بودند فعل و اسم و حرف و هذه الكلمات ليست كلها عند الترکب سواء بگیر کلمات مفرد به هنگام ترکیب همشون با هم مساوی نیستند بل منها بلکه بعضی از این کلمات یک ما یکون آخره على حالت واحدة في أي ترکیب كانت بعضی از این کلمات اون کلمی هست که آخرش یک حالت داره در هر ترکیبی که قرار بگیره در هر حالتی که قرار بگیره در هر ترکیبی که قرار بگیره یک حالت داره آخرش و یسمى مبنیا و این نوع کلمه مبنی نامیده میشه مثل کلمه تو اینه فی قولک مانند کلمه عینه اینه کتاب کتاب کجاست اینجا اینه مبتد... خبر هست خبر هست مرفوع هست ولی میبینیم که آخرش فتحه داره در مثال بعدی و این ذهب علیون اینجا ظرف هست ظرف مکان هست منصوب هست نقشش اونجا مرفوع بود اینجا مرف... اونجا مرفوع بود خبر بود اینجا منصوب هست ظرف هست و مثال دیگر من عین جئت اینجا مجرور هست من روش اومده حرف جر اما میبینیم که در هر ترکیبی آخرش فتحه داره عینه هست فتحش تغییر نکرده چه در حالت رفع چه در حالت نصب چه در حالت جر فان النون فيها ملازمه للفتحه میگه نون عینه که آخرین حرفش هست همیشه فتحه داره فتحش همیشگی است ولا يصح ان تفارقها مهما تغیرت التراكيب و صحیح نیست که این فتحه از نون جدا بشه هرچند که ترکیبش هم تغییر بکنه پس کلمات با هم مساوی نیستند بعضی از اونها حالت آخرشون یکیست در هر ترکیبی قرار بگیرند فرقی نمی کند و منها ما یکون آخره على احوال مختلفه و بعضی از این کلمات حالات آخرش فرق میکند با توجه به ترکیبای مختلف و یسمى معربا و معرب نامیده میشود مثل کلمت السماع مانند کلمه آسمان فی قولک در این مثال السماع صافیتون اینجا چون مبتدا هست میبینیم زمه داره و قولک اما در این مثال حجبتی السحب السماع اینجا میبینیم که سما فتحه داره چرا؟ چون مفهول بهیست و قولک و در این مثال در این سخنت نظرت الى السمائی یا نظرت الى السمائی فرقی نداره خب نظرت الى السمائی ببینیم اینجا سما کسر داره پس بعضی از کلمات آخرشون فرق داره مختلف هست حالت آخرشون مختلف هست فان آخرها فی الجمله الاولى متحركة بالزمه همان آخر کلمه سما در جمله اول حرکت زمه داشت و فی الثانیه متحرک بالفتحه و در مثال دومی فتحه داشت و فی الثالثه متحرک بالکسره و در مثال سومی کسره داشت پس این نوع کلمات چی نامیده میشوند مغرد به راستی که و مبنی رو به خوبی و خیلی واضح توضیح داده بود اما بعد از اینکه که و مبنی رو توضیح داده بود اول میاد انواع بنا رو توضیح میده بعد از اون کلمات مهرب اعرابش رو توضیح میده این کتاب بعد از اون دیگه کتاب تموم میشه انواع البنا شماره نه کتاب دروس النحویه فالذی لا يتغير آخره بعد از این که مبنی رو توضیح داد میخواد بگه که ما انواع بنا داریم انواع مبنی داریم فالذی لا یتغیر آخره اون کلمه, ای که آخرش تغییر نمی کند به عبارت دیگر مبنی اما ان یکون ملازما لسکون یا این که همیشه ساکن دارد کلم مانند لم او الضمه یا این که همیشه زمه دارد که حیثو مانند حیثو او الفتحتی یا همیشه فتحه دارد که عینه مانند کلمه عینه اول کسرتی یا آخرش همیشه کسره داره کلبا فی بسم الله مانند حرف جر با در بسم الله پس کلمه یا مبنی بر سکون است مانند لم یا مبنی بر زمه مانند حیثو یا مبنی بر فتحه مانند عینه یا مبنی بر کسره مانند بی بی بسم الله اون به حرف هجا نه این حرف معنا هست این به حرف جر هست علی با تا سا که بهشون میگن حروف هجا اون داستانش جدا هست که در درس اول گفتیم اما این بی که در بسم الله هست از حروف جر هست به معنی استعانت هست بسم الله الرحمن الرحیم یعنی با کمک به نام پروردگار کاری نداریم روی این بحثش فقط اینو میدونیم که کلمات یا مبنی بر سکونن یا مبنی بر زمه یا مبنی بر فتحه یا مبنی بر کسری منظور این که مبنی بر سکون است یعنی آخرش همیشه سکون است این سکون, تا... سکون تغییر نمی کند از آخر کلمه جدا نمی شود و المدار فی تعین. ذلك على النقل الصحیح و مدار شراخت بر این که ما بدونیم که این آی مبنی بر سکون هست یا بر فتح هست یا بر کسره آیا قانونی وجود دارد میگه نه مدارش بر نقل صحیح هست بر شنیدار هست که ما از عرب های اصیل بشنویم که اینو چه حرکتی آخر شد دادن مبنی بر چه هست در نزدشون پس مدار در تعیین این حرکت آخر که آیا مبنی بر سکونه یا زمه یا کسر یا فتحه این مدارش نقل صحیح هست در ایزاه بیشتر توضیح میدهد علمت ان کلماتی عند ترکبها دانستی که کلمات به هنگام ترکیبشان اما ان یلازم آخرها حالة واحدتا یا اینکه آخرشون یک حالت داره که مبنی بود و اما ان یتغیره به تغییر التراکیب یا اینکه آخرش تغییر بکند با تغییر ترکیبش اینو قبلا گفت که اگر تغییر نکرد آخرش یک حالت داشت مبنی هست و اگر با تغییر ترکیب آخر كلمة تغيير كارد مورد بود واعلم أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات لا تتجاوز أربعا وبدان حالاتي كي آخر كلمات همیشه حالات رو كلمات مبني لا تتجاوز اربعا از حالات خارج ليست رد نمشي يك السكون سكون والضم زمي والفتح زمه والكسر الفتح فتحه یا پس مبنی بر سکونند یا زمه یا فتحه و یا تسری پس آخر کلماتی که مبنی بودن از این چهار حالت خارج نیست فکل کلمت یلازم و آخرها سکون یقال هر کلمه ای که سکون در آخرش لازمی هست و همیشگی هست یقال گفته میشه انها مبنیتون علی سکون گفته میشه که مبنی بر سکون است مثل لم لن من من من هم من هم من عن فی پس این کلماتی که اینجا مثال آورد اینا مبنی بر سکونند لم لن من یا من فرقی نداره اگر من بگیم اسم موصول اگر من بگیم حرف جره عن و فی اینا همشون مبنی بر سکون هستند وكل كلمة يلازم آخرها الضمة يقال إنها مبنية على الضم وهر که آخرش همیشه زمه داره گفته میشه که مبنی بر زمه است مثل حیثو و نحنو و مرد مانند حیثو و نحنو و مرد البته حیثو داستانش متفاوت است مبنی بر کسر و فتح هم هست در کل بحثش جداست ولی مبنی بر زم هم هست درست هست یعنی این به عنوان مثال صحیحه یعنی مبنی بر زم هم هست وكل كلمة يلازم آخرها الفتح يقال وهر كلمة كميشة آخرش یا فتحه در آخرش لازمی و همیشگی باشه گفته میشه انها مبنیت الفتح مبنی بر فتح مثل اینا لیتا و ثم وكل كلمة يلازم آخرها الكسرة يقال و هر کلمه که آخرش میشه کسره داشته باشه گفته میشه یا کسر در آخرش لازمی هویشگی باشه گفته میشه انها مبنیتون علی کسر مبنی بر کسره هست کلبائی و فی قولک مانند با و در این دو مثال التقدمو بل اجتهادی این به که بل اجتهاد هست مبنی بر کسره هست لکل مجتهد نصیبون لکل لی که حرف جر هست مبنی بر کسره هست ولا يعرف بقاعدة كون الكلمة مبنية على سكون أو ضم أو فتح أو كسر بل المدار في ذلك على النقل من الكتب الصحيحة وأفواه العارفين میگه قاعده ای که ما بدونیم این کلمه مبنی بر سکون هست یا مبنی بر زمه هست یا مبنی بر فتح هست یا کسر هست قاعده ای وجود ندارد بلکه مدار شناخت در این رابطه بر نقل صحیح از کتب هست یا از دهن لغتدانان عرب سما پس نقل صحیح از کتب عربی و از طریق سما قاعده ای که ما طبق اون بدونیم که این کلمه آیا مبنی بر سکون هست یا فتحه یا کسره وجود ندارد همین حرفی بود که اونجا توضیحش داد در آخر متن والمدار في تعيين ذلك النقل الصحيح اینجا توضیحش داد فإذا قال لك قائل أجر جندي قفت بماذا عرفت أن بناء لم على السكون وحيث على الضم وإناء على الفتح والباء على الكسر ولما لا يجوز ان يكون بناء لم على الضم مثلا اگر یک شخصی به شما گفت که از کجا شناختی که لم مبنی بر سکون است حیث مبنی بر زمه است عین مبنی بر فتح است و با با بسم الله مبنی بر کسر هست و چرا جایز نیست که لم مبنی بر لمو باشه مثلا لمی که مبنی بر سکون است جایز نیست که مبنی بر زمه باشه لمو باشه فلا که فی الجواب إلا أن تقول فقط یک جواب داری این معرفت ذلك لا تكون بقواعد تتعلم جوابت اینه که بگویی قاعده وجود نداره که از طریق قاعده بشناسی که چرا سکون دارد و سمه ندارد و انما تكون بالسماع بلکه راه شناخت شنیدن هست سما هست ولم اسمع کلمت لم فی ترکیب من تراکیب الكلام العربي صحيح إلا وهي و ومعنى نشنیدم کلمه لم را در هیچ ترکیبی از ترکیب های زبان عربی صحیح مگر این که ساکن بوده است به شخص این جواب پس اگر شخص گفت که چرا لم مثلا مبنی بر سکون است و مبنی بر زمه نیست شما در جوابش فقط اینو میگی که قاعده وجود نداره که شما اونو یاد بگیری و طبق قاعده آخر حرکت آخرشو بنای آخرشو مشخص کنی بلکه در جواب میگویی که سما هست و من مثلا کلمه لم رو در ترکیب های مختلف عربی همیشه با حرکت همیشگی سکون دیدم نه حرکات دیگر جواب شخص رو اینجوری میدی که قول شاعر مانند قول شاعر لم اخن عهدا ولم اخلف وعودا که میبینیم لم اینجا مبنی بر سکون هست هیچ اهدی رو خیانت نکردم و هیچ وعده را خلاف نکردم فبذلك علمت ان بناءها على سکون پس از اینجا دانستی که بنای لم بر سکون است لا على الضم نه بر زمه از کجا دانستی از نقل صحیح در کتب و سماع اما بر اساس قاعده اینو نشناختی تو قاعده وجود ندارد ولا على غیره من الحركات و نه مبنیست بر حرکات دیگر پس پس از این طریق شناختی که مبنی بر سکون است نه بر زمه و نه بر حرکات دیگر ولذلك لا انتق انتق بها الا ساکنتا ولذا نطقش نمی کنم مگر ساکن یعنی لم را و هكذا اغلب الكلمات المبنية و این سنین هستند اغلب کلمات مبنی لا سبیل لمعرفة ما تبنى عليه الا النقل صحیح هیچ راهی برای شناخت این وجود ندارد که مبنی بر چه حرکتی هستند مگر نقل صحیح الا انه لا صعوبة علینا في معرفه ذلك و بدون که سختی بر ما هم نیست در شناخت این کار شناخت مبنی ها چرا؟ لأن الكلمات المبنية بالنسبة إلى المعربات قليلة جدا زيرو كلمات مبني بنسبة كلمات مورب بسيار بسيار عندك حسن ونطق الناس بها صحيح في الغالب ونطق مردوم نسبة بإن كلمات مبني غالبا صحيحة هست لكون آخرها ليس عرضة للتغير زيرا آخر كلمات مبني هرگز تغییر نمیکنه و ما هذا سنذكر اشهرها في الاستعمال با این حال که صعب نیست شناختشون اینا مردم اونا رو نطق میکنن و آخرشون اصلا تغییر نمیکنه در جمله های مختلف با این حال میگه مشهورترین مبنی ها رو ذکر میکنیم حالا پس در درس بعدی اصناف مبنی ها رو ذکر میکنند ده یعنی درس شماره دهم کتاب ده دروس نحوی اصناف المبنیات صرف های مختلف مبنی و من المبنی مبنی ها رو اینجا نام میبره چه نوع کلماتی جز مبنی ها هستن و من المبنی جمیع الحروف از مبنی ها هستن تمام حروف تمام حروف مبنی و کذا الافعال و همچنین افعال مبنی ما عدا المضارع جز فعل مضارع فعل مضارع معرب است البته خب دوباره جز دو سیغه جمع مؤنثش پس و من المبنی جمیع الحروف از مبنی ها هستند تمام حرف ها دو کذا الافعال ما عدا المضارع افعال هم مبنی هستند جز مضارع و سه الفاظ من الاسماء يسمى بعضها بالضمائر سه اسمای از الفاظی از اسما هم مبنی هستند که نامیده میشه بعضی از اونها زمائر مانند انا انت و هو و بعضها بالاسماء الموصوله و بعضی از این اسمها اسمهای موصوله هستند که مبنی هستند که التي مانند الذي و التي و بعضها به الاشاره بعضی از اینها نامیده میشوند اسمهای اشاره که هذا و هذه مانند هذا و هذه و بعضها به اسماء شرط و بعضی از این اسمها بعضی از این الفاظ از اسمها که مبنی هستند نامیده اسم اسمهای شر مانند منو محما. پس اصناف مبنی رو اینجا گفت تمام در حروف تمام حروف مبنی در ها ماضی و امر مبنی مزاره معرب است جزد سیغش و در اسمها زمیرها موصولات اسمهای اشاره و اسمهای شرط مبنی هستن که در این درس اینا رو آورد اما ایباحه چون اینا تفصیل دارند اسمهای شرط رو در توضیح نام میبره موصولات رو نام میبره که الان در ایزاح اینو با هم میخونیم علم که ان الکلمات لیست کلها مبنیتن دانستی که تمام کلمات مبنی نیستن ولا کلها معربتن و دانستی که تمام کلمات معرب هم نیستن بل منها ما هو مبنی و منها ما هو معرب بلکه بعضی از آنها مبنی و بعضی از آنها معربند و سبق لك ان الكلمات ثلاثه انواع و قبلا هم گذشت که کلمات بر سه بودند افعال و اسماء افعال و اسماء و حروف افعال و اسماء و حروف پس دانستی کلمات بر سه فیلو بودند فعل و اسم و حرف اما الحروف كلها مبنيه حرفها همشون مبنی هستن و هی تو اقسام و أما الحروف فكلها مبنية تمام حروف مبنية وهي خمسة أقسام وخد حروف پنج نوعا دقت داشته باشیم خود حروف پنج قسم یعنی به اعتبار تعداد حروفشون این تقسیم بندی رو آورده است احادیه اون حروفی که فقط یک حرفن که الهمزه و الباء و التاء و السین و الفاء و الکاف و اللام و الواو نحو مانند همزه و با و تا و سین و فا و کاف و لام و واف برای هر یکی از اینا مثال آورده اسافر ابراهیم همزه در سافر ابراهیم که حرف استفهام هست آیا سفر کرد ابراهیم کتب تو بقلمک اینجا ب در کتب تو بقلمک خرج تو تو زمیر اسم هست ولی احادی هست یعنی یک حرف فقط خرج تو تو نه خرجت خرجت الجاریه و سترجعو ت ساکن در خرجت چون تو که مثالشو گفتیم میخوام توضیحشو بدم که چرا اینجا تو نیست به خاطر اینکه تو حرف نیست تو زمیر هست و در قسمت اسمهای مبنی بحث میشه تو با خرجت تای ساکن که اینجا تای تنیس هست با توی خرج تو فرق داره توی خرج تو مبنی هست در مبنی بودن شک نیست یک حرف هم هست احادی هم هست ولی جز حروف نیست اون اسم اسمهای مبنی هست تو زمیره پس خرجت الجاریه تو و سترجعو ت در خرجت سین در سترجعو که از سینه و صوفه فعل رو به معنی می کند دخل عند سلطان العلماء فالامراء فا العلم كالنور كاف مثال برای کاف هست العاقبة لكم لام تسودون بالعلم والادب واف در تسودون بالعلم والادب پس حروف همشون مبنیان و بر پنج حروف احادی یعنی اونایی که تک حرفیان مانند همزه استفام در اسافر ابراهیم و مثالای دیگه که خوندیم کتبتو بقلمی که با خرجت الجاریتو تا در خرجت سترجعو سین در سترجعو دخل سلطانی سلطان العلماء فالامراء فا در فالامراء العلم كالنور اینجا کاف که حرف جره العاقبة لكم لام تسودون بالعلم والادب لام که اینجا مبنی بر فتحه بود و بعضی ها مبنی بر کسره تسودون بالعلم والادب واف که حرف عطف است از حروف هست و مبنی هست و, و, و از احادی هست یعنی یک حرفه پس حروف همشون مبنی بر پنج نوع یا احادی هستن یعنی تک حرفی ثنائیه یا دو حرفی که ال مانند ال ام ان ان بل قد لو هست اینا هم ثنایی هستند اقریب از سفر ام بعید اینجا البته یک اشتباه چاپی وجود دارد اقریب از سفر ام بعید ال دو حرفی هست ام هم دو حرفی هست اقریب از سفر و ام بعید نزدیک از سفر یا دور است یسرونی ان تعود ان در ان تعود ان ترحم ترحم شرطیه لم یذهب یوسف بل ابراهیم لم بل قد شاهدت القطاره لو أنسف الناس استراح القاضي لو حال مانند هل جاء البيئات پس ألو أمو أنو إنو لمو بلو قدو لو هل تمام اینها حرف مبنی بودن ولی از کدوم قسم احادی یا ثنائی ثنائی بودن یعنی دو حرفی و ثلاثیه و سه حرفی كإذا علا الا انه سوفه علا لیت نعمه اینها سه حرفی بودن هر یکی از اینا رو در مثال آورده است مانند ونن توهو غائبا اذا هو حاضر اذا رو اینجا آورد الا ان اسباب الغنا لكثيرة الا ان رو با هم آورد توی مثال سوف ترى سوف رو آورد لیت لی قنطارا من الذهب لیت رو آورد نعمه جوابا لمن قال أتنفقه في الخير نعم نعم نعم نعم جوابا لمن قال أتنفقه في الخير نعم پس اینا همشون چون نعمه فعل هست من اشتباه اشتباها خوندم نعمه اما اصلاحش میکنم نعمه فعل هست نعمه و بعثه بعدا روح خودش اینا رو خواهیم خوند و ترکیب خاص خودشون پس این نعمه جوابا لمن قال اتنفقه في الخير میگه در جواب کسی که از تو بپرسه آیا در راه خیرش انفاق میکنی میگوی نعم این نعم همونه پس مثال شو در این جمله آورد پس حروف همشون مبنیان بر پنج نوعن یا احادی هستن یا ثلائی یا ثلاثی و رباعیه یا چهار هستن مانند اذما الا اما حتی کأن و لعله اینا حرفای مبنی هستن و چهار حرفی هستند مانند اذما تتعلم تتقدم إذ ما تتعلم تتقدم كل شيء هالك إلا وجهه إلا رمز الأرض قصر الحارسان أما الأول فترك الباب أما رمز الأرض وأما الثاني فنام أما رباسم يحضر سعيد إما غدا وإما بعد غد أما رو إن جاء اما رو چون هم اما رباعیه و هم اما پس از ما الا اما اما حتی که انا لعلا اما رو یه بار آورده که هر دوتا رو چون حرکت نداده شامل میشه قدیم الحجاج حتی المشات حتی که كأن کنت معنا لعل الجو يعتدل لعله پس تمام اینا رو در مثال آورد خماسیه اما پنجرفی ها رو که پس احادیه ثنائیه ثلاثیه رباعیه خماسیه یک حرفی دو حرفی سه حرفی چهار حرفی و پنج حرفی پنج حرفی ها مثالشون انما انما لکنه مانند انما یوحا ایلیه انما الهكم اله واحد یوسف غنی لکنه بخیلون خب اینا به شکل تفصیل حروف مبنی رو آورد حروف همشون مبنیت حالا چه یک حرفی باشن چه دو حرفی چه سه حرفی چه چهار حرفی چه پنج حرفی بیش از پنج حرفی دیگه نداریم و اما الافعال فعل ها چه هستن فالماضی والامر منها مبنیانی ماضی و امر مبنی هستن الاول الفتح و ثانی السکون ماضی مبنی بر فتح هست منظور سیغه اول و دومش هم مبنی بر سکون البته این تفصیلاتی داره ماضی یعنی امر مبنی بر سکون است مانند انصر اضرب دحرج والمضارع معرب اذا الا اذا اتصلت به نون التوکیدی او نون الاناثی مضارع معرب است مگر در دو حالت زمانی که نون تاکید به آن بچسبد مانند لا یضربنه لا یضربنه که اینجا مبنی است اما یضربو معربه پس فعل مضارع معربه یضربانی معربه مگر در دو حالت زمانی که نون تأکید به آن بچسبه مانند لیحظره بنده که اینجا مبنی بر فتح است یا زمانی که نون جمع مانست بهش بچسبه مانند یضربنه بنه، این دو سیغه همیشه مبنی هست به خاطر اینکه زمانی جازمه و ناصب روشون بیاد نون حذف نمیشه چون این نون زمیره و مبنیه و اما الاسماء اما اسمها فکلها معربه الا الفاظ محصورتون، يسمى بعضها بالضمائر اذا همشون معربن جز الفاظی محصور که بعضی از اون الفاظ نامیده میشن الضمائر زمیرها و بعضها به الاسماء الموصوله بعضی اسمهای موصوله و بعضها اسماء الاشاره اسمهای اشاره و بعضها به اسماء شرط این چهار اسم این چهار گروه از اسمها مبنی اند وگرنه بقیه اسمها همشون معربند اما الزمائر اما الزمائر رو میاد به شکل تفصیلی نام میبره فهی عبارتند از انا نحن انت انتی انتما انتم انتن هو هیا هما هم هنه، ایایا ایانا ایاکه هنه یعنی از متکلم اومد به غائب اگر اینا رو از غائب به چی بگیم که معمولا در کتاب به این شکل آوردن و حفظشون راحت تره هو هما هم هیا هما هنه انت انتما انتما انتی انتما انتون انا نحن از اون جایی که انا در معرفه بودن قوی تره از متکلم شروع کرد اینا بودن زمایر مرفوعی انا نحنو انتا انتی انتما انتم نه هو یا، هما هم هنه ایایا ایانا هنه تا هنه اینا بودن زمایر مرفوعی ولی به گونه اینا را آورده بود که حفظ کردنشون سخت هست ما اگر از هو شروع کنیم حفظشون راحت است هو هما هم یا، هما هنه أنت أنتم أنتم أنت أنتم أنا نحن زم... زمایر منصوب اینا زمائر منفصل البته بودند اینا زمایر چی بودن؟ منفصل منفصل مرفوعی حالا زمایر منفصل منصوبی رو میاره ایا یا ایانا ایاک ایاکی ایاکما ایاکم ایاکن ایاهو ایاها ایاهما ایاهم ایاهن ما میتونیم از غائب ها شروع کنیم ایاهو ایاهما ایاهم ایاها ایاهما ایاهن إياك إياكما إياكم إياك إياكما إياكن إيايا إيانا وتسمى هذه بالزمائر المنفصلة إن دلو زمائر زمائر منفصلة منفصل هستند اینا رو میگن زمایر منفصل یعنی به شکل تنهایی و مستقل کاربرد دارند بودن و بعدیشون منصوبی و اما و بالفعل في نحو و زمایری که متصل به فعل هستند کتبتو کتبنا کتبتا کتبتی کتبتو ما کتبتم کتبتن کتبه کتبت کتبا کتبتا کتبو کتبنا تو نا تا تی تما توم تن هو هیا هو مستتر و هی مستتر الف در کتبا کتبتا بازم الف کتبو وام کتبنا نون این زمایر زمایر بودند که به فعل میچسبند تا تما تن تی تما تن تو نا الف و الف و واو و نون اینا زمایر بودن که به فعل میچسبن و زمایر متصل مرفوعی گفته میشن چون میشه نقشون یا فاعل یا نائب فاعل و متصل بالفعل او اسمی فی نحوه و اما زمایر دیگه که به فعل میچسبن یا به اسم میچسبن اگر به فعل بچسبن زمایر متصل منصوبی گفته میشن و اگر به اسم بچسبن زمایر متصل مجروری گفته میشن چون به چسبن دیگه مضاف الیه هست ولی به فعل به بچسبن مفعولن علمنی کتابی علمنی این یایی که در علمنی چسبیده و در کتابی این یا در علمنی و در کتابی زمیر متصل هستند به فعل چسبیده مجروریه به, کتاب چسبیده مجروریه چون در علمنی یا مفعوله ولی در کتابی یا مضاف الیه هست علمنا کتابنا نا در علمنا و کتابنا علمک کتابک کاف علمکی کتابکی کی علمکما کتابکما کما علمکم کتابکم کم علمکن کتابکن کن علمه کتابه علمها كتابها علمهما كتابهما علمهم كتابهم علمهن كتابهن وتسمى هذه الزمائر متصله إن زمائر إيو ناو كيو كيو كماو كنو كمو هما هن اینا زمایر متصل بودن دیگه بستگی به نقششون داره هم اینا زمایر مرفوع به و هم مجروری اگر اینا به فعل بچسبند که خب صد درصد منصوبی ولی اگر به اسم بچسبند یا به حرف جر بچسبند اون موقع مجروری اینجا دیگه به حرف جر نیاورده بود ما میتونیم اینا رو به حرف جر هم بچسبونیم لکم لکی لکما لکنه و اما الاسماء الموت پس زمیرا رو آورد زمیر از میان اسمها زمیرها مبنید همه رو نام برد و دیگه چی مبنی هستن اسمهای مصول اسم شنو آورده اما الاسماء الموصولة فمنها اسمهای موصول الذي التي اللذانی اللتانی الذين اللاتی بعضی از اینا رو آورد اکثرشون و اما الاسماء اسماء الاشاره فمنها اما اسمهای اشاره هذا هذه هذانی هاتانی هؤلاء اینا رو هم آورد و اما اسماء الشرط فمنها اما اسمهای شرط پس اسمهای اشاره را آورد و الان های شرط رو آورده بعضی شروع من ما مهما متا ایانا اینا انا حیث ما کیف ما و ایو تا اینجا کار گفت که تمام حروف مبنیت حالا چه یک حرفی آشد، چه دو حرفی چه سه حرفی چه چهار حرفی چه پنج حرفی بعد آورد که فعلها ماضی و مزاره ماضی و امر مبنیند اما مضارع معرب است مگر زمانی که نون تأکید به آن بچسبد حالا چه نون تأکید ثقیله باشد مانند لیزر بنده که نون تأکید خفیفه لیزر بند و زمانی که نون جمع مؤنث به آن بچسبد یعنی دو صيغه یضرب نه و تضرب نه در اسمها اسمها اکثرشون معربن جز زمیرها موصولات اشارات و اسمهای شر یک اشتباه چاپی آورده بود در حروف مبنی در نوع سنائیشون دو حرفیشون الو و انو و بلو قد در مثال ال آورده بود ا قریب از سفر ام بعید که اینجا کتاب نمیدونه دست شما هست یا نه اونایی که شاهد هستن در مثالها با قرمز نوشته مثلا امو با قرمز نوشته انو با قرمز نوشته اینو قرمز نوشته بلو قرمز نوشته لمو قرمز نوشته لبو که اصلا توی خود چیا نآورده بود الو امو الو اینو بلو قد اما در مثالا لمو آورده یک سری خلاصه مشکلات چاپی کتاب دارد موفق و پیروز باشید